die mans wat met hulle levens vir hulle oortredings betaal het, uitrol om daarvan een deksel vir die altaar te maken. Die vier panne is in die teenwoordigheid van die Heere gebruik en behoort dus nou aan om. Hierdie deksel zal vir die Israëlieten een waarschuwingsteken wees. Eleazar, die priester, het toe die bronsvierpanne wat die mans gebruik het toe hulle in die vier dood is, bij mekaar gemaakt. Hij het daaruit de deksel voor die altaar gemaakt. Dit zou voor de Israëlieten een waarschuwing wees dat niemand wat niet uit die nageslag van Aaron komt, zonder mag nader kom om wierlijk voor de Heere te brand nie. Anders sal so een persoon soos Koerag en sy meelopers word waar teen die Heere dier Mooses gewaarskeet. Net die volgende dag het die Israëlieten weer teen hoer Mooses en Aaron begin kla. Hulle het gesê, julle het die volk van die Heere vermoor. Toe die Israëlieten om hulle begin saamdrom, het Mooses en Aaron omgedraai na die tabernakel toe. Die wolk het oor die tabernakel kom aan. Die machtige teenwoordigheid van die Heere het verskyn. Mooses en Aaron het toe by die ingang van die tabernakel gaan staan. Die Heere het vir Mooses gesê, staan weg van hierdie mense. Ek wil hulle in een hoogwink vernietig. Mooses het op die grond neergeval. Hy het vir Aaron geskreeuw, vat gouden vierpan en sit vier daarop van die altaar af. Strooi weer op daarover en beweeg vinnig tussen die mensen in. Doen versoening vir hulle, die Heerese woede het onder hulle losgebreek. Die plaag het al klaar begin. Aaron het gemaakt soos Mooses vir hom gesê het. Hy het tussen die mensen in geaard loop. Die plaag het toe reeds onder hulle losgebreek. Aaron het echter die wereld laat brand en versoening begin doen vir die volk. Hy het tussen die wat reeds dood was en die wat nog gelewe het, gaan staan. Die plaag het toe opgehou. In die plaag is daar echter 14.700 mensen dood. Dit is nou boe en behalve die wat in die kura gebeure dood is. Toe die plaag ophou, het Aaron teruggegaan na Mooses by die ingang van die tabernakel.